Historiari eskaintzen diogun atalontan, goizontan, behar dugu mintzatu, Pariseko komunaz, izan ere, eh, gaurko egunez, baina mila zortzireun da iruita amaika garen urtean, Pariseko komunaren bukaera amaiera izan zen, eta errepresio gogor batekin, egunon, jo zutxueka? Egunon, zuei. Beraz, nola sortu zen Parisko komun hori, eta nola bukatu zen komuna? Parisko komuna, zera, hasi zen, bilabete lehenago, hain zuzen ere, mila eta maikako martzoak e, Kontutan izan beharko dugu, orduan, bueno, e, indarrean zegoen Frantzia eta Prusiaren arteko gerla, hori dela eta Parisen bertan, eh, Guardia Nazionaleko partaide batzuk eta batez ere herri xumeak norait izateko, eutxi zioten Pariseko eh, aginteari, naiz eta e, Frantziako agintariak Bersailera jun hor aldarrikatu zuten irugarren republika deitu zutena, Adolf Tiers eh, hain zuzen ere buru, buruarekin. Zaiatu ziren, e, garaian edo gerra egoeran baldin bazeuden ere, hainbat eh, gauza aurrerako eh, zera indarran jartzen. Ezatako aldarriku, aldarrikatu zuten lantokien autogestua, kuntuntuan izan barko dugu, e, lantoki batzuen jabeek alde egin zutela parizetik, eta orduan komunatik aldarrikatu zuten hori, langilek zeukatela autogestua egiteko eskubidea. Et, eta batez ere, aurre egin behar zioten gerrari. Gerra horri aurre zioten hori bizpairu hilabete horietan, baina bukaeran, maiatzarek e, hogeita batetik hogeita zortzi bitartean e, Frantziako armada, tiekzek gidartzen zuen armada, e, deitzen zituztenak, haizu ere egoitza edo mm, bere burua, beren irena, irena guzia, berzaiez zelako, haizu ere, zera erasoaldi egin zion, egin zioten eta e, hogeita batetik, hogeita sortzi bitartean, hori frantziakoek deitu diote e, eh, lazemen zanglante eh, aste odoltsua hildako asko suertatu zitezenako. Eta gaur bezalako egunean, hogeita sortziko arratzaldean, Belbil aldean zeuden azken barrikadak hartu zituzten e, Frantziako armadakoek eta komuna noraidezatko bukatutzat eman zuten. Baina jarraian, egun berean eta horrengo egunetan, egundoko errepresioa. Epaiketak izan ziren, epaiketa hoien ondorioz beste eraildako suertatu ziren urrengo iabetetan, eta batez ere hori e, atxiloketak eta deportazioak. Esateako gaur egun pilpilian daukagun edo daukaten e, berria, hori izan zen, hain zuzen ere, deportatu azke, e, zera, deportatu askoren e, elburua edo e, heldulekoa. Baina ez bakarrik deportatu izate, izateko, baizik eta hor bertan lan bortxatuak egiteko, e, zera, e, komunaren ondorioz. Amnistia etorri zen mila sortzireun eta larogeian, hau da, jaia, amar urte beranduago, eta amnistia horri esker, batzuk bueltatu izan, e, bueltatu izan ziren frantzaldera, haien artean nik azpimarratuko nuke hain zuzen ere langile mugimenduaren historian oso garrantzia izan dulako, Eugen Potie, Eugen Potie horrek idatzizun aste odoltsu horretan, berak esan dakoa, hain zuzen ere, berak idatzizun lehen deitzen dugun kanta, eta urte batzu dago bera bultatu eta gero, zabaldu egin zuen, eta egunduko oi hartzuna izan zuen, eta, bueno, izan da, langile mugimendaren eh, kantarik nagusia, nola ditzatko, e, importantena, eh, baina, aste horretan, azte, odoltsu horretan, Eugen Potierrek egindako kanta. Osondo ba, mila sortzion eruita maikako maiatzaren oida sortzian Pariseko komuna bertamera utzi zutela. Mila esker, Jozo zuei!